Behatzi mila familia, bai eta bost mila eta bosteun aur lagunduak dira angelun, erriak lau aurtzaindegi, zazpi mikro aurtzaindegi, dota bi aurtzain etxe ditu ere. Urtero erriko etxeak amar milioi euro jartzen ditu aurtzaroa eta familien aldeko politikan. Claude Clodolive Angeluko Auzapesa. On a 85% des familles anglo qui sont satisfaits du service rendu par rapport à la jeunesse et à la petite enfance. Et aujourd'hui, on est venu avec 21 actions que l'on va mener avec la CAF qui vient financer à hauteur de 1 million 200 000 euros chaque année nos actions. L'idée c'est véritablement d'améliorer le quotidien des familles d'Anglette. Comment on fait en sorte euh, ben, de faciliter euh, l'accès à un mode de garde pour euh, un jeune enfant Comment on facilite ensuite le passage d'une crèche à l'école Comment on accompagne les parents On ne n'est pas parent, on le devient et c'est compliqué ere diagnostiko bat eramana izan da angeluaren beharrak zein diren ikusteko argitan emana izan da hortzendegietan toki eskasia eta jadanik bidean dira hobekuntzak Klodoliv. Vous avez Sutar qui va s'ouvrir, hein, puisqu'il y a une micro-crèche qui va s'ouvrir, le déménagement euh, de la crèche euh, La Croix-Rouge qui va monter euh, à l'école Jean Jaurès avec une capacité qui va augmenter. Effectivement, euh, on est en train de travailler sur tous ces sujets-là et on vient améliorer. Lehen angeluk mota hortako ahemana lotzen duela, departamentuko familien laguntza kutsarekin.